us. S. flashback žiauri tikrovė. Įprastas penktadienis pulso etrija nuo 11 val. žiauri tikrovė, poryt švesime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną ir laida žiauri tikrovė bei istorijos trijas ekspertas Aivaras Likas. Sveikas gyvas, Aivarai. Labas Erikai, labas Lietuva, labas valstybė esanti ir niekaip nenumirštanti, ne, kovojanti ir nepasiduodanti. Tai E, ką mes grįžtam vėl prie mūsų praeities, bet tai yra vėl mano požiūrių daugiau galbūt, kad mūsų bendra praeitis jungia mus bendrai ateičiai ir visi tie įvykiai yra kaip po va, laikotarpis vaikystės, paauglystės, e, brandos, iš tikrųjų viskas dedasi tam, kad tu būtumėj veiklus asmuo dabar. Tu, koks tu buvai vakar, svarbu, bet tai tau asmeniškai galbūt. E, koks tu būsi rytoj tavo vizijos, tavo sapnai, svajonės, o kas tu esi dabar apsprendžia, e, koks tu buvai vakar ir koks tu būsi rytoj. Tai iš tikrųjų va šitų įvykių kovo 11-osios vėl valstybės atkūrimo e, po tam tikro laiko okupacijos akivaizdoje mes turėtumėm labai įsisamoninti, kad uh, E, mes vėl iš naujo turim iš esmės valstybę, tautą e, kurti, formuoti, nepasiduoti, kad į kažkokias schemas tai turime įspraus, bet pagal savo patirtį, pagal šito krašto patirtį, pagal e, paveldą mūsų protėvių, kurį, užtaisą, kurį jie mums davė, mes sugebėtumėm šimtų procentų išnaudoti. Ir irgi vienas toks įdomus paradoksas, gal aš čia nukrypsiu į pirmasias laidas, kurios prasidėjo pernais metų, kad e, kovo 11 aktas patvirtino vasario 16 aktas. Vasario 16 aktas atstatė valstybę. Klausimas, kokią valstybę buvo galima atstatyti. Atstatyti buvo galim tik tai Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ar be Lietuvos karalystę. Kitokių mes valstybių neturėjom. Ir beje labai paradoksalu, ypač klausytojams, jūs naikite į nacionalinį vadinamą muziejų, jūs naikite į signatarų namus, jūs naikite į Mažosios Lietuvos muziejų Klaipėdai ir pabandykit pasižiūrėti dokumentus visus esančius tarp 1918 ir ir 19, ypatingai atidžiai metų. Ir ypatingai atidžiai nuo 1922 metų. Mes pamatysim, kad tik nuo 900, 1922 metų turim Lietuvos Respubliką. Iki tol mes turime, vadinasi, kitą valstybę, kurios statusas yra arba karalystė, arba Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Čia vėl greičiausiai karalystė visgi buvo, nes buvo karalius Mindaugas II kurį laiką. Tai E, vėl klausimas kovo 11 aktu, ar ne, nėra taip, kad mes patvirtinom Lietuvos karalystės atstatymą. E, čia be abejo. Drąsiai galėjo būti ne parlamentinė monarchija pas mus ir šiai dienai. Taip turbūt, ir buvo. Taip ir e, turėtume... pažiūrėkime valstybės, kurios turi tą parlamentinę monarchiją, kaip Didžiąją Britaniją, Švediją, Švediją, Švediją, ta pati socialistinė, ar ne? Mm E, Olandiją ir pamatysime ir pasižiūrėkime tas e, vadinamasias respublikas, e, Rusijos Respublika, Lietuvos Respublika ir pridėkime šalia tų valstybių. Kažkaip tai imponuoja savotiškai, <laughs> tinka, taip sakykime, galbūt. Bet čia klausimas, nes visos sistemos turi užtikrinti, kad dirbtų pinigai, ir kad pinigai dirbtų žmogui, o ne priešingai, kad žmogus dirbtų pinigams, o pinigai dirbtų sistemai. Ne. Tai nesvarbu, kokia sistema, svarbu, kad dirbtų žmogui. Šiai dienai mes matom, kad tai dirba dažniausiai valdininkams, kurie prieš žmogų dažniausiai atsistoja, e, neturtinga e, ir dar labiau skurdina, o turtingas dar labiau pas mus prolopsta. Vadinasi, sistema yra iš esmės neteisinga ir tais kovo 11 akivaizdai mes turim ką permastyti, ką pergalvot, gal turim priežasčių, dėl kurių galėtumėm susitelkti ir pradėti kurti pasaulį, kur sistema tarnautų žmogui. O sistemai tarnautų pinigai, bet ne priešingai. Tai e, Tai va, ir mes irgi pamažu grįžtam į tą žiaurę tikrovę, tą karų laikotarpį e, su krikščioniška imperija, su krikščioniška imperija iš Vatikano Romos, su krikščioniška imperija iš Bizantijos e, Konstantinopolio. Uh, ir ieškojimo. Ieškojimo, e, kuri sistema tinka, <coughs> įskaitant labai keistų sąjungų su mongolais mūsų, kur Mindaugas e, pasinaudodamas, ne Mindaugas, o Lietuva, nes e, vienas asmo niekuomet nieko negali nuveikti. Ir man irgi keista, vat, kad signatarai gauna pensiją Lietuvoje. Iš tikrųjų, ne jie pasiekė. Jie tik padėjo parašus anglišką signature, o pasiekėm visi mes kartu. Kodėl mes negaunam tos pensijos, ypač tie, kurie, sakykime, stovėjo tenai e, dieną naktį prie Seimo, stovėjo dar. Tai buvo, ir jūs matot, kaip išsiskiria tauta ir asmenis, kurie gyvena iš tautos. Ir um, tai klaidos taip, mes gyvenam tam, kad mokytumėm. Mok, mokslas yra mokšata tam, kad mumise kiekviename asmeniškai jėga pabūstų. Jėga keisti aplinką, jėga keisti tikrovę. Ir e, iškreivęs į tiesę. Taigi, e, e, situacija tūkstantis, mes esam 1243-1240 metai laikotarpyje, e, kuomet e, jau E, Europos karinis, sakykime, teroras e, buvo pasiekęs prieš mūsų gyventojus e, daug, daug laimėjimų. Daug laimėjimų, mes buvom patyrę daug pralaimėjimų. Nes ne tik Lietuva. Lietuva buvo tuo metu Sarmatijos dalis ir karinis junginys daugiau, jeigu mes pasižiūrėsim. E, tai lietuviai pasinaudodami e, mongolų ateimų, jeigu ne popiežiaus laiškai ir ambicijos, e, gali būti, kad mongolai niekomet nebūtų atėję ir mes būtumėm nušloti, bet kadangi jie atėjo, tai mes kaip sąjungininkai su jais sugebėjome išlikti ir turėtume mongolų tautai padeką išsiųsti iš tikrųjų mongolų valstybėje už tai, kad mes esam tokie, kaip mes esam ir mongolai turėtų taip pat galbūt netgi padėkoti mums už tai, kad jie taip pat yra tokie, kokie jie yra. Ir Tibetas. Irgi įdomu, neatsiejama dalis. Taigi, 1230-40 e, Mindaugas e, e, kaip karo vadas, kaip karalius, perima tas e, sarmatiškose žemės, kuriuose krikščionybė pravoslaviškoje nebuvo įsitvirtinusi stipriai, bet tie asmenys, kurie atėjo į buvusių e, Bizantijos statytinių vietų, Konstantinopolio statytinių vietą. E, tai yra, kaip aš jau minėjau, dar e, kartą paminėsiu, e, į Rusijos žemės Mindaugas išsiunčia brolieno. Ar, ar Erdividą, Vykintą, Tautvilą arba Teofilą čia pagal Kojalavičių. Ir e, jie priema krikščionybę, pravoslaviškąją, bizantiškąją krikščionybę. Ir tuomet prasideda karas su Rusijos žemės ir Mindaugo broliena. Mindaugas pradeda tą karą su e, bandančiais vėl bizantiškon įtakom pereinti lietuviais, kurie perėmė valdymą e, buvusios krikščioniškos imperijos, nes 1238 metais Vladimiro Susdalės kunigaikštystė, kuriai ir Maskva priklauso beje, buvo užimta mongolų. Ir taip, galim sakyti, Tatarstano gimtimi Rusijai, totorių gimtimi šitas įvykis buvo. E, tai Pastarėjai vėl pabandė e, tie brolienai Mindaugo sugrįžti bizantiškai į globį, glėbį ir čia Mindaugas pradėjo tos karus dėl, e, sakykime, demokratinės sistemos, jeigu tai pavadinti, nes e, bizantiškai ignoravo katalikišką, katalikiškai ignoravo bizantišką, islamiškai ignoravo abi e, ir jos tarpusavį kovojo dėl įtako. Šiuo atveju pas mus buvo leidžiama visom sistemom gyvuoti po vieną, E, valstybės valdovo karaliaus globa, bet virš kurio buvo žinys, suvokdamas mirties ir gyvybės principus. Be šitų principų, be šitos ašies valdovas yra tik durnas karo vadas. E, todėl dvasininkų lomas ir kario lomas yra savotiškai neatsiejami. Taigi, e, pasinaudodami tą padėtim, e, susidariusią situaciją švedai pabando įgyti, bet šito pačiu Šventosios Romos imperijos dalis, švedai įsijungia į dominavimą Baltijos valstybėse, Pabaltijo, Baltijos jūros, Armatų jūros dar anomet vadintas, e, pakraščius, bandydami įsiveršti į Novgorodą, į kitas žemės, kuriuose kažkada tai dalinai buvo irgi skandinavų, tai apie vikingų, vikingų žygius mes kalbėsim, iš tikrųjų E, čia bus e, Karolio imperijos laikotarpis, bet ne dabar. Bet tas buvo sustabdyta, e, Mindaugo žentas, Daumanto draugas, e, Aleksandras Nevskis, toks garsus, tai yra Mindaugo žentas. E, Mindaugo dukra buvo ištikėjusi už e, Aleksandrų Nevskio. Taip kad apie lietuvių įtaką Rusijai ir e, yra tiesiog neginčiama ir ne bet kokia, bet dominuojanti. Priešingai negu kad rusiška įtaka Lietuva, bet Lietuvos įtaka Rusijai buvo dominuojanti ir jeigu to rusai nesupras, tai bus dominuojanti tik trečių šalių, kaip ir buvo. Tai geriau jie tegul draugiškai paprašo vėl tos. Bet aišku, su avinų gauja nieko nepadarys. <laughs> Taigi, mes kovojam tuo metu ypatingai su iš šiaurės judančiu link mūsų Livonijos ordinu per kuršių žiemgalių žemės. Ir viename iš mūšių 1238 metais e, jau randam paminėtą Rimgaudas, Ringoldas, e, originalė rašos Ringoldas, o mes verčiam kaip Rimgaudas ir e, spėjama, kad tai yra Mindaugo tėvas. E, būtent Rimgaudas arba Ringoldas, kaip e, latinai jį vadino. Ir e, tas asmuo yra be abejo atsakingas Ringoldas už Saulės mūšį. Panašu, kad tai turėtų būti atsakingas už Saulės mūšį, kuris įvyko 1236 metais rugsėjo 22 dieną, kuomet getai arba žemaičiai, kronis arba kuršiai, e, žemgaliai taip pat susitelkę sunaikino Livonijos ordino armiją. Ir ko pasiekoje Livonijos ordinas buvo priverstas e, susijungti su kalavijočiu, dar kitaip ordinas, arba Kristaus kalavijo broliu susijungti į vieną ordiną su švenčiausios mergelės Marijos. E, nes kaip dvi atskiros struktūros nebegalėjo jos gyvuoti. Po šito smūgio, po 1236 metų mūšių. Ir čia e, irgi vienas iš centruojančių mūšių. Čia buvo pirmas sėkmingas prevencinis smūgis į Lietuvo žemės. E, jeigu iki tol mes matome, estai krito, e, buvo užimti, mes matome, kad kuršių žemgalių gentis buvo užimtos, prūsai buvo teroro būdų užimti. Tai iš šiaurės pajudėjo į mūsų pusės, tikėdamėsi galbūt, kad mes labiau į pietus dėmesį kreipsim, bet susitelkusios karinės pajėgos vedamos Ringaudo, e, Rimgaudo, Rimgaudo E, sunaikina jungtinės Šventosios Romos imperijos paėgas ir e, tai yra irgi vienas iš didžiausių mūšių, e, reikšmingų mūsų istorijai. Ir kuom tai yra dar reikšmingas, kad 1231 metais yra pirmasis Lietuvos valdovas, kuris pasiskelbė didžiojų kunigaikščių visos Lietuvos. Tai yra kaip imperatorius, jeigu pavadinti, imper, imperiniam savokom, Romos imperiniam savokom. Tai mūsiškai didysis kunigaikštis tai yra virš visų e, karo vadų vienas karo vadas e, kuris perima iniciatyvą visai kovai prieš kažką. Tai, tai šiuo atveju Romos imperijas, kilusiai dvi imperijas – Bizantiškąją ir Vatikaniškąją. Tai Rimgaldas, Palemono vaikaičio Gimbuto sunus – paskelbė save to pagrindiniu Sarmatijos karo vadu, be abejo žiniai, aš išvardinau tą žinių sąrašą, e, su jų patvirtinimu ir su jų tiesioginiu dalyvavimu. Jisai valdė Lietuvą, Žemaitiją, Kuršą, e, Jotvežiją, dar kitaip vadinama Subsilvaniją, tai beveik iki Rumunijos, Naugarduką, Mozyrių, Pinską, Severską, Černigovą. E, ir bizantiškasis kunigaikštis Sventoslavas, Svetoslavas Kijevo, tai yra visos Rusijos valdovo sostinės pagrindinės Kijevo, nutarė pasipriešinti Rimgaudo užmačioms, nes priimdama šį titulą Rimgaudas pasiskelbė automatiškai į Rusijos valdovą, tai yra Lietuvos valdovas tapdavo automatiškai didysis kunigaikštis, kadangi, kaip aš minėjau, tas armatija buvo suvokia kaip viena, tapo į Rusijos valdovų. Svetoslavą paremė Levas Vladimiro kunigaikštis, Dimitrijus Drutsko kunigaikštis, Kurdas Pavolgios kitų hanas, e, tai yra Totorijau. E, ne mongolų, bet mhm. Totorių. Su visa kariauna Svetoslavas patraukė užimti Naugarduko ir prie Mogilnos, Mogilio greičiausiai, e, Ringoldas arba Rimgaudas su lietuvių kariais užtveria kelią ir sunaikinama šita probizantietiška armija pilnai. E, ir bet tai buvo vėl pasiekmė sėkmingo mūšio Prūsijai 1233 metų, kuomet e, buvo sureštas vienas iš žygiaus kryžių, kuriame dalyvavo 21 tūkstantis kryžeivių, kryžiuočių. Ir e, jungtinės vėl centrinės ir šiaurės Europos pajėgos įsiveržė į Prūsiją ir prie Zirgūnos upės e, buvo e, žiaurus mūšis, kuriame šita kryžiuočio armija pralaimėjo. Tai atrišo rankas vėl, e, perimti iniciatyvą Lietuvai kaip kariniui dariniui. Šitą reikia, netgi pas mus išliko prusti, išprusti, tai yra mokslo daugiau žemė buvo, o Lietuva, kaip patys kryžiuočiai vardino, tai baisesnių karių vargiai ir buvo visoje Europai. E, nes iš tikrųjų mes buvom kovotojai, tas Vytis tai ir parodo, baltas, bet vėl už ką kovojo, ne dėl to, kad kovotų, bet už tai, kad apgintų savo tėvynę, už tai, kad apgintų savo šeivas, savo žemę. E, nebuvo betikslis žudimas, skirtingai nuo kryžiočių, iš tikrųjų kryžiočių buvo dėl Dievo karalystės, tai čia yra pats betikslingiausias žudimas ir pats e, reikėtų psichologams užsiimti to, tokio, tokio mintim, bet anuome tai buvo priimta ideologija, kaip ir komunizmas, kai visai neseniai pas mus. E, Tai mes vėl stovim prie e, datų, prie išeitinių skaičių, kurie atnešė nelaimės į mūsų kraštą, atnešė karą, kovas ir tai buvo krikščionis. Taip 1231 metais e, popiežius su savo armija, dar vadinama kryžiuočiais, e, pradėjo kompaniją pirmą prieš pamedėnus, pamedė žemės. Pamedę valdė paskutinė laisvėjai pipinai, iš kurių yra kilusi, dabar nustepsit, pipinai yra priežastis šventosios Romos imperijos, imperatorių, merovingijų. Tai Pipinas yra įkurėjas merovingių dinastijos apie 70, bet jie kilė visi iš Prusijos. Ir paskutinis Pipinas, kuris neišpažino krikščionybę, valdė pamedėžėmės. Tai yra imperatoriškosios bet kitos pasaulyje žiūros, sakykime, sarmatiškos, aš ją vadinu, skirtingai nuo katalikiškos. E, vadas buvo Pipinas, iš jų kilę Merovingijai Karolingijai, tai buvo atskira misija Pipinams pagauti iš Vatikano, e, atskiras kryžiaus žygis ir pagavę patį vyriausią Pipiną, e, krikščionis prapjojo pilvą, išvertė jo žarnas, vieną jėtės galų pridūrė e, vieną žarnos galą prie ažalo švento ir apvarė plink ažolo su žarnomis į nudovę. Čia yra krikščioniškos civilizacijos ateimas į mūsų žemės. Ir um, tai buvo Pipinas paskutinis, e, sakykime, tos giminės atstovas. Buvo pora dar sunų, kurie dalyvavo beje ir durbės mūšyje. E, išlikę kaip sąjungininkai, bet Vatikanas juos perėmė į savo globą ir jie bevaikiai kažkelintoj tai kartoj jau, sakykime, mirė ir apie Pipinus dingo visos žinios, bet tai čia kol kas yra faktas. 1231 e, prasidėjo nuo e, Visloj, Vislos pamarių žemės pamorėje dabar. E, pirmieji kryžiaus žygiai į mūsų žemės. E, po to, kai baigėsi Venedų kryžiaus žygiais, prie jų irgi prieisim, bet ta prasme, kad kryžiaus žygiai buvo kasdienybė anometinė. Tai, o prasidėjo visi šitie žygiai e, remiantis auksinę riminį bulę, kuri buvo apie 1226 metus patvirtinta. Tai va 1231, 1230 metai buvo priežastis 1226 metais išleitos auksinės riminių bulės, kuomet vat, popiežiaus armija, kryžiuočiai vadinamieji, vadami Hermano Folsanzas ir Mazovijos kunigaikščio Konrado I pradėjo prūsų kryžiaus žygius. Taigi, Ir galime laikyti bažnytinės valstybės, nors Jeruzalės karalystės, kuriai vadovavo karalyst, e, karalius kažkoks. Tai čia šiuo atveju bažnytinės valstybės atsiradimas jau buvo. Ir tai yra politinis gimimas jau e, popiežiškosios pirmosios valstybės, kuri po to pradėjo gėst, kai grėsime e, pačiam imperatoriui ir žalgirio mūšė, ta problema buvo išspręsta, paukojant vokiečius, ko jau kalbėjom Liuteris tenai permastė viską. O paprastas verslo biznio modelis buvo ta arminė bulė. Tai yra pažadėta žemė, į kurią vietiniai gyventojai pagonis neturi teisės. Tu neturi teisės į pažadėtą žemę, nes teisę turi tas, kuris apibrėžia, kad tai yra pažadėta žemė, o pažadėta žemė yra tik krikščionims. O tu pagonis neturi teisę į savo žemę. E, čia va. Simona. Nu, tai... Jo, jo, menulį pardavinėjom žemės, Marsą mm -hmm. pardavinėjom žemės, lietuviai galėtų Antarktidui pradėti pardavinėti. E, būtų didesnis biznis, aš manau. E, nes lyg tai dar neparduoda Antarktidui žemės. Negirdėjau nu, dar. <laughs> jo, o galėtų. tai va, čia šiuo atveju Rimini Bulė, tas paprastas verslo modelis. Vietiniai neturi teisės, e, teisę turi tie, kurie užkariauja tą žemę ir pavergė šito žmonės. Ir tai nebuvo laikoma žmonėmis. Pavyzdžiui, žudyti pagonis nesiskaitė nuodėme. Tik tai jeigu tu ir aš krikščionis, tai va tada skaitėsi jau nuodėme. O pagonis tai buvo kažkoks galvijas, gyvulys, e, necivilizuotas žmogus, šiai beje, mat, mūsų istorinis konceptas, e, istorik, istorinis Lietuvos, va tos e, konceptai dažniausiai su tokiu vat, ir kažkokiu keistu dalyku susiju, susiję. Dabar aš grįšiu prie Konrado Tomazoviečio e, jisai su katalikos e, ir katalikų bažnyčios pirmasis viskas Cistersų vienuolis Kristijonas. E, beje, jis buvo paimtas į nelaisvę vienam iš mūšių metų ir septynis metus išgyveno pas e, prūsų. E, ir e, grįžęs jis labai greitai numirė, nes jis pradėjo kovoti už prūsų teisės. E, suvokęs sistemos E, vat kaip aš kalbu, penkiaukštį gyveni, tu suvoki, kad ne penkiaukščio problemos lūžia vamžiai, o pats penkiaukštis yra problema. Tai taip Kristijonas panašu išbuvęs septynerius metus, e, cistersų vienuolis išbuvęs e, nelaisvėje, suvokė sisteminės klaidas ir sistemą į pašalino greičiausiai ar nunuodydam, ar kažkas tai. Tai vat irgi įdomu, tas pirmasis vyskupas, kur dokumentai visi yra Vatikane, mūsų istorikai gali paprašyti, kad suteiktų prieimą prie cister, e, cister su vienuoliu archyvų ir viską atras. E, taigi tas Konradas Mazovietis ir tas vyskupas dar tuo metu nepakliuvęs į nelaisvę, tikintis į Dievo karalystę e, ir pažadėto žemės e, teisę, buvo E, kaip atstovas paskirtas užimtom, būsimai užimtom prūsų žemėm pagal riminį bulę. Dobriniai įkūrė pirmą Dobrinės buvo brolių ordiną. Tas ordinas pilnai buvo sunaikintas 1238 metais. Vėl, e, kai mongolai pajudėjo ir kai karinė galia sumažėjo, tai po kelių savaičių mūšių iš ordino neliko nei vieno brolio pagrindė dalyvavo Lenkai tame e, ordine. Tai buvo Lenkų e, pretenzija į galimybę okupuoti prūsų žemės. Ir tą galimybę prūsai pribaigė kartu su tais Lenkų broliais Dobrinės ordinę. Bohemijos ten tiesa dar buvo ir iš kitų aplinkinių, iš Pamarių, Pamorio e, kunigaikščiai irgi krikščionių buvo ambicija tą prūsų žemę įsisavinti kaip savo nusavybę. Bet buvo nušluotas. Ir tada tūkstantis, vat, būtent tas 1228 metai yra e, pasiekmė tos riminibulės. E, nes į tą teisę, kas įsisavins tą žemę, tas bus šeimininkas e, su to dabrinės ordinu nepavyko Lenkams įsisavinti šito žemės ir e, pamarių kunigaikščiai irgi. Nebuvo jie tokie žiaurūs, kaip e, vienuoliai, šiuo atveju kryžiuočiai. Taigi, Prūsijoje 1228 vokiečių ligoninės brolyje atvyksta. Ir atvyksta jie Konrado Mazoviečio padovanotą žemę, Kulmo žemę. Tai pirmieji atvyksta riteriai Konradas von Landsbergas ir Otonas von Zaleidenas. Popiežius Grigalius IX pradeda aktyviai remti visas e, veiklas e, tų kryžiuočių brolių ir panašiai. Ir tai yra vienas iš asmenų, kuris turėtų būti nuo bažnyčios atskirtas, tai yra Grigalis IX ir paskelbtas velnių išgama. Mm. E, katalikai kovokit už šitą teisę išgrininti ir ištyrinti bažnyčią nuo jos nuodėmių. Tai tariminė e, bulė, taip, e, aš grįšiu dar prie to, kad tu, tai tie vat vėl suaktyvėjimas mūsų žemės yra mm, dalinai e, ir vėl mūsų Mongolijos sąjungininko Dalai Khano e, tapimas Ogedėjos. Tai yra Čingis Hano sunaus, nes 1227 metais, rūpiučio 25 dieną, sulaukęs apitiksliai 66 metus, mirsta Dalai Hanas, dar kitaip žinomas kaip Čingis Hanas. E, Tai tas irgi mūsų susilpnėjimas, nes labai įdomu netgi tas trišakis, kuris yra prūsų vadinamasis trišakis, Rusijos trišakis ir mūsų gedimino stulpai tarpusavį susišaukia. Tai yra ir Čingishano ženklas. E, ir jeigu jūs šalia padėsit ir Čingishano ženklo trišakį, ir Rusijos trišakį, ir ne Ukrainos, nebuvo Ukrainos, Rusijos ir Prūsijos, ir Lietuvos, jūs pamatysit, kad tai iš esmės te patys ženklai, jokio skirtumo, kurie ir ženklino per kūną. <coughs> tai e, tas e, atvykimas e, kryžiuočių, tas atvykimas e, katalikų karinės karinių pajėgų į paskutinės Armatijos laisvasios žemės, pakraščius Armatijos žemių Prūsijos, e, aprašo labai įdomiai. Pagal tai, kas išliko kronikos, aš tiesiog pacituosiu. E, kai susidūrė su krikščionybė, E, prūsai ką jie rinkosi. Tai va citata. Geriau rinkosi būti gyvi iškepti savo šarvose kaip riešutai prie savo vietinių šventyklų, nei tapti krikščiončiams. Yra kas per civilizaciją, kad tu renkiesi šarvose būti iškeptas gyvas, negu kad tapti krikščionimi. Tai kas per ideologiją? Čia vat, labai gerai galbūt žmonės supras, jeigu aš palyginsiu komunizmas ir katalikybę arba krikščionybę. Tai va ta nuometinė krikščionybė yra uh, baisesnė galbūt už komunizmą. Ir jeigu to neįvardins bažnyčios nariai, vadinasi, jie dalyvauja tose nusikaltimuose, nes komunistai jie šito niekada neįvardins. Vadinasi, e, ne sistemos problema, o žmonės, kurie tiki, kad ta sistema yra šventa karvė. Tai šiuo atveju e, dar vieną paminėsiu. O tie pirmieji žygiai, kurie buvo į Prūsiją, į Lietuvą, e, į Kuršių žemės, Lyvių, kaip aprašė nuometinis austrų poetas Piteris Suchvertas. E, Suchenvirtas, atsiprašau. E, e, ką jis parašė, matydamas eiseną paimtų Lietuvoj, Lietuvoj į nelaisvę moterų. Vyrai be abejo žudavo, tai vat šiuo atveju moterų grupelė. Ir jisai aprašo eilėmis vaizdelę, aš čia patrumpinę šiek tiek esu. Moteris ir vaikai buvo paimti į nelaisvę. Koks džiugus reginys, daugel moterų Du vaikai pririšti prie kūno vienos, vienas iš priekio, kitas iš paskos. Šie netikėliai priversti kentėti, visi surišti kaip medžiokliniai šunis. Čia yra civilizacijos ateimas į mūsų žemės. Vyrai mirė, o moteris surištos, vaikai prirakinti vienas iš priekio, kitas iš galo, eina į pažadėtą civilizacijos modelį. Ir aš tiesiog dar, kad tai buvo ne E, kad ta sistema daugelis sakys, oi, oi, ne, ne, ne, čia žmogiškieji dalykai. Aš priminsiu, vėl kalbėjom praeja pernai apie ispanų e, konkistadorų, tų pačių kryžiuočių iš tikrųjų, kurios bažnyčia tenai siuntė ir nei vieno neatskyrė nuo bažnyčios popiežiaus, kurie laimino, tai nei vieno vyskupo, nei vieno vienuolio, kurie žudė. Aš tiesiog vat, paimsiu citatą iš, e, e, vėl iš e, ispanų e, konkistos. E, E, kuri, aš manau, panaši situacija ir jokio skirtumo tenai nebuvo. Krikšto metu indienų vadui katalikų kunigas pažadėjo, jog po krikšto jis keliaus rojin. Jam buvo iškeltas pasirinkimas, mhm. arba jis krikšties, arba jisai miršta, nužudomas. Ir tada vadas paklausė, ar yra ispanų jame? Kunigas atsakė, rojin keliauja tik geri žmonės. Tuomet vadas atsakė, krikšto sakydamas, jog nenori būti vietoje, kur nors vienas ispanas yra ir be abejo jisai buvo nužudytas. Taigi tai yra ne tautybės, o ideologijos vaisius. Tokie žmonės yra ne, e, ne o tiesiog sistemos vaisius. Tos pačius tos pačios sistemos, kuri žudė mūsų sarmatus, dar kitaip vadinamais baltais, e, kitus pagonėmis, kurie nebuvo vadinami žmonėms. Tai jeigu mes pasižiūrėsim vat, per tą laikmetį, pradėtą nuo 1226 metų Riminiaus bulės, katalikų bažnyčios roštų kryžiaus žygių pasiekoja visiškai sunaikinamos. Prūsų gentis, jotvingiai, kuršiai, galindai. Daugiau nei 250 metų vykęs pasipriešinimas okupantams, krikščionims, nusinešė daugiau nei vieną milijoną gyvybių. Daugiau. Skaičių nieks nedaro, neskaičiuoja, bet ne mažiau vienas milijonas iš tikrųjų buvo nužudyta. O kiek vaikų pagrobtų, moterų ištremtų į Romos imperijų ir stačiatikių Rusija tas pats buvo. Sunku pasakyti, nes metraščius tuomet vedė tik nusikaltimų vykdytojai, katalikai ir rusų stačiatikiai. Nekatalikiškos knygos ir įrašai buvo deginami kartu su jų autoriais. Grobėmėjai Romos katalikų bažnyčios organizuojami kryžiaus žygiai Lietuvoje ant tik prasidėjus renesansui tik tai e, reformacijai, e, tai sakykim. Tačiau inkvizicija ir toliau degino ir kitais būdais naikino raganas, eretiškos, pagonišką paveldą e, ne tik Lietuvos, visų valstybių. Iki pat 18 amžiaus. Panašiai elgėsi rusų stačiatikį bažnyčią, kuri prisidėjo prie sarmatų, sakykime, fizinio kultūrinio genocido ir tai čia į Bizantiją konkrečiai. Taigi, aš paminėsiu, e, kad 1226-aisiais Mozūrijos, tai yra Lenkijos kunigaikštis Konradas kryžiuočius pakvietė ir perleido, negalėdami okupuoti prūsų, negalėdami okupuoti sarmatų, perleido e, e, Kulmo, Helmo žemę, iš kur ir pradėjo turėti kova prasidėti. Šventosios Romos imperatorius Friedrichas II, popiežius Grigalis IX, didžiajam ordino magistrui Hermanui von Salcai, vadinamąją aukso bulę, tariminį, perleido visas Prūsijos žemės, kurias ordinui pavyks užkariauti. Ir vat, kur pama, pamariai Dancingas laisvasis miestas vėliau atsirado, Gdanskas – iki pat e, Prūsijos, va, tas pasienis, vienuoliai pirmą įsitvirtino 1209 metais, blogodami Prūsiją iš pietų, iš šiaurės jau buvo Ryga pastatyta, kur dauguvos upė, ir Naugardas, kuris bizantiškas, Bizantijos sąjungininkas buvo, taigi tvankstė buvo vėliau šiek tiek, bet jau irgi tvankstės e, Turkoniksbergas e, buvo mūsų pradėjo statyti tvirtinimus mūsiškiai, e, bet, kaip pasakyti, mes buvom blokuoti iš visų pusių. Va tik tai mongolų pasirodymas padėjo mums e, išlikti kaip reiškinį, nes būtų ištikęs, vat, pavyzdžiui, dabar, kas yra keltai, vat, Erikai. Nu, gentis girdėta, kur o kas tai yra? Pusė, tai va. o kas tai yra keltai? Tai jeigu aš e, įvardinti, tai yra prancūzijai. Prancūzijos mhm. teritorija. Prancūzai ir čekai iki Čekijos. Vat, nuo mhm. Prancūzijos iki Čekijos tai buvo keltai. Ar betrakai. Tai yra dabartinės Bulgarijos, ar ne, teritorija, dabartinės Bulgarijos, e, Albanijos kažkiek, tai trakai, lyrai, e, Jugoslavija, sakykime, buvusi. Tai mes matom, kad jie buvo išnaikinti taip kaip prūsai nes jie nesutiko su to civilizacijos modeliu, kuris iš tikrųjų buvo pati didžiausia vergovė. Tai va, e, mongolams mes iš tikrųjų turėtumėm paminklą savotišką pasakyti, nes mes be jų e, būtumėm jau savotiška istorijos dalis. E, nes mes nebuvom ypatingai karing, karinga tauta, tas parodo tas va, pir, pa, pa, pralaimėjimai dideli E, tūkstant, po 1226 metų atsikelimo. Bet tai buvo taip supozicionuota, kad mes buvom atjungti nuo Azijinės armatijos. Azijinės armatija tai e, tęsiasi iki pat Kurilo salų. E, jeigu pasižiūrė, dar kitaip vadinamo įskityje. Ir e, e, Ir todėl, vat, bet vėl mes pamirštam, kad tas 1226 tapo įmanomi dėl Lenkijos tą irgi turim įvardinti. Ir jeigu e, mes, pavyzdžiui, jeigu aš žinočiau, kad lietuvių tauta įvykdė genocidą aktą, aš tai prisimčiau atsakomybę, nes e, man tikrai būtų gėda už tai. Gėda už tai, kad, sakykime, lietuviai žudė kaimus, žudė žmonės. Tai šiuo atveju mes visi žinom, kad Mazovijos kunigaikštis Konradas I e, Mazūrijai suteikė jiems kulmo žemę, e, suteikė vietą, iš kurios prasidėjo polimas. Todėl aš paimsiu uh, E, eilutes apie nuometinę Lenkiją. E, bet tie, tos eilutės yra iš 16 amžiaus, bet manau, kad apie nuometinę Lenkiją jos irgi gerai apibūdina šitos eilės, e, nes situacija tokia, kad po to Lenkai kovojo su to kryžiuočio ordinu, vadinasi, irgi parodo tam tikrą jų geopolitinio mąstymo lygmenį, jeigu tu pasikvieti, kad naikintų tavo kaimynus, o po to tave pradeda tas virusas naikinti. Tai šiuo atveju Lenkams irgi skiriamos eilės iš 16 amžiaus, 16-17. <clears throat> Keleivi, skubiai vykdamas per Lenkiją, staptelk truputį. Ilgiau nėra reikalo. Juk Lenkija negali būti pastovi sustojimo vieta, mat jos netvarko nei karalius, nei įstatymai, pagaliau nei protas. Sustok tik truputį, bet ilgai stebėkis. Karalystė be karaliaus, valstybė be įstatymų. Pagaliau, kad tau nebūtų nuobotu, ir patenkintum savo smalsumą, tu pamatysi daug karalių ir jokio karaliaus, daug įstatymų ir jokio įstatymų. Mat daugelis nori, bet nepaėgė karaliauti. Visi gali leisti statymus, bet negali jų laikytis. Ir kai viskas visiems leista, visi visais atvejais nusideda. Savivalę laiko laisvę, savo norus įstatymais, užsispyrimą išmintingumu, plėšimą teisingumu. Ir taip troškimas valdyti ir užsispyrimas paklausyti viską sujaukia ir apverčia tik savo naudai. Dėl to įstatymai, neįstatymai, valdžios įstaigos, pasitimo vietovės, rinkimai, susikirtimai, posėdžiavimai, susiskaldimai, konstitucijos, išsisukinėjimai ir kleras netikras luomas. Taip pat viršininkai nenaudingi, ministrai sukti, senatoriai išdavikai, bajoriškumas, judamoji nuosavybė, teismai, turgus, miestai, ubagai, savivaldybės, perkamos gerybės, apskritis, palaidi baršiai, kaimai, tamsiausi, karo vadovai, plėšikautojai, vyresnieji, netobulėjai, valdininkai, irgi kaip samdininkai, raštininkas, plėšikas, pėstininkas, pusnogis, kariuomenė, niekšų bendruomenė, karas – nežinia koks baras ir kautynės bėgtynės. Tai visą pamatęs ir išgirdęs keleivi tu maloniai išvažiuok ir išmelsk mums geresnių dalykų. Tai va ta kultūra persimetė e, iš Mozovijos į pas mus ir mano supratimu jinai vyrauja iki pačiai dienai. Tai jeigu mes nesuvoksim, kas tai yra, e, mes būsime tų eilučių veikėjai. Todėl istorija yra kaip vaistas tu turi pamatyti, kurioje vietoje blogai kaulas augo. Ir nesakyti, kad suaugęs kaulas, su kurio uh, iškrypusią koją nepaini, kad tai yra sveika. Ne. Galbūt skaudžiai truktelkim, atstatykim į vietą, sugipsokim ir bendrom pajėgom padarykim, kad nereikėtų, kad visą tai pamatęs ir išgirdęs keliaivi, tu maloniai išvažiuok ir išmelsk mums geresnių dalykų. Kad nereikėtų melstis, o kad reikėtų ketvirtas kelias yra, stebuklų kelias. Ir tas stebuklas vadinasi darbas. <laughs> tai aš taip manau, kad darbu mes viską e, ir pakeisime. E, dabar e, aukso orda paraleliai. E, tuo metu dar e, vyko tik tai e, pirmieji a, Mongolijos, sakykime, sėkmingi žygiai į Persiją E, dabar Kazakstanas dar dalis jo Horezmo, visa kunigaikštystė, e, buvo dalis. E, ir jie prasidėjo mongolų po to, kai jie pasintė pasintinius, išsivadavę nuo kiniečių priklausomybės kad atstatytų priekybinės sutartis. Ir Horezmo e, pirkliai, e, karaliai, net ne pirkliai, išžudė visą tą diplomatinę misiją, o pagal mongolų papročius, jeigu tavo išžudė pasiuntinis, išžudomas e, visas miestas. Tas ir ištiko Horezmo, sakykime, tuo metu imperija. Tragiškas likimas. Ir tai buvo priežastimi, kai susikūrė ordą, dinamoji aukso įkūrėjas, aukso ordas buvo uh, Baturhanas, tai yra Jochi sunus, Jochi vyriausiojo Čingischano, Dalai Hano sun, e, sunaus Jochi Batu. E, tai vat e, iš Horezmo, sakykime, ir išaugo tą aukso ordą, bet buvo be aukso, o dar ir baltoji ir melinoji ordas. Ir visos buvo apjungtos į aukso ordą, dar kitaip vadinamą Kipčiakų Hanatą. E, aš vėl grįšiu prie to, kad pirmi žygiai prasidėjo nuo izoliavimo mūsų, nuo karinių prekybinių kelių izoliavimo, nuo Vislos, Venedų kryžiaus žygių, Pamarių kryžiaus žygiai, nuo e, Dauguvos žiočių tūkstantieji metai, e, tūkstantišimtieji metai. Ir kadangi kalbam apie 1200 metus, tai pirmą nutel, sutelkė dėmesį mūsų į šiaurę, užimant paskutinės vitingų, vikingų salas, e, e, kur buvo vikingai įsitvirtinę, paskutiniai Europos vikingai, tai Ozelio sala. E, Estijos salinai. Saremos ir Ozelio sala yra pasku, paskutinio, sakykime, tų su laivais plaukėjančių vitingų valstybės e, likučiai, kuršių ir kitų sarmatiškųjų karinių junginių. Tai aš dabar aprašysiu tūkstantis, perskaitysiu 1224 metų e, kronikos ištrauką apie tai, kaip e, Talinas buvo užimtas. E, dar Racelis vietinė kalba. Mūšis prasidėjęs prie, per žolinę tęsiasi keletą dienų. Be abejo, tai krikščionių aprašymas. Visą laiką kasamasi po pamatais, bokštas vis artėja prie pilies. Naktimis rengiami žaidimai ir dainavimai. Lyviai ir Latvijai muša kalavijais įskydus ir šūkauja. Vokiečiai muša liutaurus. Čia jau sąjungininkai jie buvo. Groja švilpinėmis ir kitais muzikos instrumentais. Rutienai, padedantis estams, groja savo instrumentais. Rutienai tai rusai. Padedantis estams groja savo instrumentai, šūkoja. Naktimis visi lieka be miego. Vienas foktas siūlo imti pilį atvirų palimu, o tas, kuris pirmas įsiverš į pilį, gaus geriausią žirgą ir žymiausią belaisvis išskyrus kunigaikštį. Tas bus pakartas ant didžiausio medžio ir pakeltas aukščiau už visus. Atlaikę mišes, vokiečiai rytą vėl puola. Estai ginasi žudbūtinai. Išstumę ugnies prikrautus ratus mėgina uždegti polėjų bokštą. Pagaliau vokiečiai įsiveržia į pilį, ją apsupa, žudomi vyrai ir kai kurios moteris. Po mūšio krikščionis pradeda iškilmes, groja birbinėmis ir kitais instrumentais, muša liutaurus, su dideliu grobiu išlikusiomis gyvomis moterimis ir vaikais padegę pilį, nugalėtai grįžta į Latviją pagal Henrichą Latviją. Latvija. Tai va čia yra mūsų miesto įkūrimo šventės. E... Kodėl istorikai negalėtų susitarti rimti archeologinį faktą? E, kad taip yra pirmas miesto požymis. E, gyvenvietė, amatų, amatininkų sritis, dar kažkas. Kodėl mes imam pagal istorinį, istorikų susitarimą paminėjimą krikščioniškose šaltinėse, net arabiškų nenaudojam. E, daug paprašiau faktas, archeologinis faktas. Tai yra faktas, o nebe interpretacija. Tai mes matom, kokiu būdu e, ir kaip buvo e, užimama ir galim pradėti suprasti, kodėl priešinos, kodėl šitai sistemos ateimui žmonės mm, nenorėjo gyventi šitoj sistemai. E, kalkos mūšis yra 1223 metais <clears throat> pasiekmė, savotiška pasiekmė Volynės sutartimi, sutarties, kuri buvo pasirašyta 1215. Net pagal kitus duomenis 1219-1215 metais. Komet jau matome tą to, mongolų e, irgi įvardinamų kartais kaip totoriais matyt jau jų sąjungininkai kažkokie tai, galbūt tie patys krikščionis, galbūt tie azijiniai sarmatai, galbūt kažkokie tai kitai e, ir žinojo senosius ryšius su Europinė sarmatė, dar kartais vadinta karališkąją sarmatė arba karališkąją skityje. Matome, kad e, tas pajudėjimas į Rusiją prasideda nuo Kalkos mūšio. 1223 metais, gegužės 31 arba apie Liepo 16, 80 tūkstančių rusų ir kipčiakų arba polovcų jungtinę armija pralaimi 20 tūkstančių vedamų Mongolijos mongolų ir jų to sąjungininkų totorių armijai. Tai yra 20 tūkstančių subatajos vedamų karių laimi prieš 800 tūkstančių rusų polovcų karių, karius. Kas iš tikrųjų tame mūkščiai įvyko, tai ten žuvo probizantietiški, tai yra Bizantijos e, arba Konstantinopolio pastatyti Rusijos karvedžiai, tokie kaip Mindaugas, ta prasme tik tiek, kad iš Bizantijos karūną paėmė. E, Mistislavas Narsusis, Halčio Rutenijos vadas ir Mistislavas II, tai Kijevo, visos Rusijos sostinė. Ir mongolų karius veda Subutajus, Dalai Hano arba Čingis Hano bendražygis bendramokslis prie avių. E, krikščioniškos Rusijos žlugimas, tie metai yra 1223 ir žlugo e, polovcai, E, kurie buvo popiežiaus sąjungininkai prekybiniai, kaip valstybė žlugo ir žlugo e, bizantiškas, bizantiškoji Rusija 1223-aisiais ir panašu, jog žlugo dėl to, kad jo net liko savo vitingiškosios arba vikingiškosios arba viteziškos arba e, vytiškosios misijos sunaikinti Bizantijos imperiją. Ir mes matome, kad E, pasirodo totoriai, mongolai ir nušluoja būtent krikščionišką dalį, ne krikščionyje į mūsų dalį, ne, priešingai, mes pradedam su jais bendrauti. Kaip aš jau minėjau šiek tiek anksčiau apie 1215 vadinimą Haličio Valinio sutartį. E, taip, e, 1217 metais, kovo 3 dieną, Honorijus III patvirtino Kristijono prašymo suruošti pirmąjį kryžiaus žygį Prūsiją. Ir popiežius leido prūsų vyskupai verbuoti kaimininių kraštų, daugiausiai Lenkijos ir Pamario kryžininkų, suteikdamas žygio dalyviams nuodėmio atleidimą. Ir vyskupui Kristijonai buvo pavesta vadovauti visai tai akcijai. Be jo leidimų Lenkams buvo uždrausta brautis jo apkrikštytų e, prūsų žemės. E, Ir pagal dabar aš Petro Disburgiečio dar pacituosiu, Nadruvos viduryje buvo vieta, kurią vadino Ramovė. Ramov, Ramovė. Neva gavusi vardą nuo naujosios Romas, Roma Nova. Tai ten gyveno e, e vyriausias žinys, kurį gerbė kaip popiežių. Jam pakluso prūsai, lietuviai, latviai. Nuo jo, net jo pasiuntinys keliaudamas su e, lasda e, bakulum. E, ar kit, ne su krivulio, bet su lasda, e, ar kitų žinomų ženklų visur sulaukdavo didžios pagarbos. Šlovino negestančią ugnį, tikėjo, kad kūnas prisikelia iš mirusių ir busimajam gyvenime yra toks pat kaip šiame. Todėl dažnai su mirusių kilminguoju degino jo ginklų žirgus, vergus, tarnaitės, drabužius, medžioklinius šunis bei sakalus ir visą kitą, kas reikalinga kariams su nekilmingais drauge degino jų kasdieninius darbo reikmenis. Po pergalės prūsai aukojo savo devams, padėkos auką iš savo grobę, trečdalį duodami žyniui, kuris tą dalį degino. Lietuviai ir kiti ten gyvenantis auga degino toje vietoje, kurią jie laiko šventa. Prieš degindami arklius taip jos nuvaiko, kad šie vos be gali pastovėti. Retai kada imasi kokio svarbesnio darbo, nu, netraukia burtų ir šitaip nepasiteiravę savo devų. Geria vandenį, midų ir kumelių pieną. Svečiams rodo nepaprastą lipšnumą ir vaišingumą. E, prūsų, va, Petro Dusburgiečio prūsų žemės kronikoj yra e, labai daug aprašymų tų senųjų papročių, kurie nebesutampa netgi su tų mūsų neopagoniško. Ir mes matom, kad dar 13 amžiuje ta mūsų pasaulyje žiūra buvo pakankamai tokia, sakykime, moderni ir pakankamai mokslinė. Tai kaip tu gali, pavyzdžiui, pradėti žemės darbus nesuderinę su gamtos virsmais? E, arba ir tai buvo įvardinama kaip prietarai, nes, pavyzdžiui, yra dažnai įvardinama, kad jie garbino Saulę, jie garbino Menulį. Tai taip, nes tai didesnė daro įtaką negu teologinė mintis, iš ko kyla tėvas, iš sunaus, iš šventosios dvasios ar tik iš tėvo. E, Saulė turi didesnį poveikį tikroviai negu šitos mintis, e, sakykime, žmogaus gyvenimui. Po to žmogus galbūt tai tikroviai su, su tokiam mintim gali padaryti įtaką, bet ne priešingai. E, E, tai e, tos prūsų žemės buvo vieno, 12 grubiai, bet e, aš dabar tiesiog vat, perskaitysiu, nes mes pereisim sekančiai laidoj. Aš daugiau apie pasaulėžiūrą pakalbėsiu, apie senąją pasaulėžiūrą. žiūrą apie senosius papročius kažkiek, tai to laikmečio raštuose išlikusi, kurie pakankamai skiriasi nuo 16-17, kur mūsų va, ta mhm. vadinamoji nepakonybė yra užsikonservavo 16-17 amžiaus prietarų lygiai, kuri su mokslu ir moksliška pasaulyje žiūra nieko neturi. Mokslas, aš turiu omeny tas, kuris žmogų padaro galingų ir stiprų, e, perkeldamas pasaulio ir visatos centrą į tašką, kuriame tu stovi, nes jeigu tavo centras perkeliamas į tašką, kuriame net tu mhm. stovi, vadinasi, tas, kas ten tam taške stovi, tampa centru metrų, bet jokių nebūdų netu. Tai e, prūsų žemės buvo pame, pamedė arba pomezanija, varmija, e, trečia e, pagudė arba pagezanija, ketvirta natanga, e, penkta sambija arba samlandas, arba e, šešta nadruva, e, septinta bartai, aštuntas skla, skalviai, sklavonija, devinta suduva, E, Jotvingiai kažkodėl tai irgi prijungiami, e, Galinda e, ir Kulmas, Kulmo žemės. E, tai to žemės be abejo mes galim pasidžiaugti, kad pas mus yra kažkokie tai kraštai, e, bet prūsai nebegali pasidžiaugti. Ir tai yra. E, ir tai yra karo su krikščionybė pasiekmė. Ir e, aš kaip sakiau, kiekvieną laidą pabaigsim jo. dviem dalykais, e, nes be šitų dviejų dalykų negali būti tautos ir valstybės pažangos ir įskaitant asmens. Jo, reikia atskirti tauta, valstybė ir asmo. Iš tikrųjų reikėtų skaičiuoti pirmą asmo, toliau eina tauta ir po to eina valstybė, nes šitokiu hierarchija, o ne priešinga. Tai yra žemė ir jos turtas, yra Lietuvos ūkio pamatas. Žemė mytybo šaltinis, nespekulacijos. Jos valdyti negali tas, kas iš jos negyvena. Lietuvo žemė – mūsų tautos nusavybė, todėl neparduokime jos užsieniečiams. Antras – pasaulė žiūra. Kurkime ir laikykime bendros pasaulė žiūros. Ačiū visiems klausytojams. Gyvok ir galiok Lietuva! Dėkui už Šaivarą už tikrai įdomią laidą ir susigirdėsime kitą penktadienį pulsą etriją. Iki. Iki. žvaigždžių svilko takius. Randy. žmogaus ranka. pasakyk, tik ten ištukai po tą kelią, kaip lomis sugeba mišky. Bet niekad nieko neatsako, kaip liepa įgulio dukra, tik tai širdis krūtinį plaka, tik akį žiūri žarėje.